cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžā slavēts. Pēc vasaras pārtraukuma studija atkal ir Stella. Un Anģela. Un atkal mēs ganīsimies vecās derības rakstu zālainajās ganībās – jo vecā derība ir nepelnīti tā it kā uzskatīta par sarežģītu atsevišķas praviešu grāmatas, kuras arī jau iepriekšējā sezonās esam lasījuši, nu, ka viņas nav tik aktuālas vai arī pārāk sarežģītas, kaut gan iepazīstoties ar šo simbolu valodu, kā arī tiem personāžiem, kas tur darbojas, uh, Vecās derības grāmatas ļoti labi mūs sagatavo uztvert jauno derību, un ši, šo vecās derības grāmatu gaismā mēs arī daudz labāk saprotam jauno derību un redzam, kā visa vēsture virzās uz tās piepildījumu un arī noslēgumu jaunajā derībā. Un šajā sezonā izvēlējāmies ar Anželu tādu interesantu grāmatu, par kuru arī iespējams, ka runāts visai maz, un kurai tāpat kā mazo praviešu grāmatām lapas visai salipušas tiesnešu jeb soģu grāmata, kura sastāv no tādas virknes stāstu, par vecās derības tautu, par tās veidošanos laikposmā starp izradzētās eh, eh, apsolītās zemes iekarošanu, kanānu iekarošanu un ķēniņu periodu. Tas ir tāds periods, kad tauta veidojās, veidojās šī nācija un ķēniņa vēl nebija – grāmata varētu būt tapusi apmēram ap 1200 līdz 1050 gadu pirms Kristus. Ir pat kas uzskata vēl agrāk to datējumu ap 1400, nu, cik tas datējums ir precīzi šai gadījumā, uh, lai tur pēta vēsturnieki, teologi. Tas precizēts būtu, ja zinātu precīzi, kad izgāja no Ēģiptes. Jo kāda izceļošana notika, jo arī tas ir senvēstures žanrs, un ir ļoti grūti to noteikt, bet eh, mūsu gadījumā tas, kad viņi tur izgāja un iegāja, nav galvenais. Galvenais ir šis garīgais vēstījums – Autori bijuši dažādi un dažādas versijas par viņiem, it kā daļēji tur samēls ir kaut ko rakstījis, ir vēl, ka tas ir autora kopa, bet ietvērts viņš ir kā deuteronomiskajā tradīcijā, jeb atkārtotā likuma grāmatas uh, rakstīšanas tradīcijā, kurš ir tāds priesteru dokumentu apkopojums. Un tā ir atkārtotā likuma grāmata, kas daudz ko atkārto, gan no levītu, gan izceļošanas, un it kā apkopo toru, kas tur ir teikts. Galīgais variants ir tapis Bābeles trimdas laikā. Tad, kā jau minēju, tas ir posms starp pienākšanu Kanānas zemē un monarhijas nodibināšanu. Bībelē tā atrodas starp Jozos grāmatu un Rutas grāmatu. Kā ir šī secība tāda, vispirms mēs lasām likumu, jeb tāru, tad ir šī zemes iekarošana Jozos grāmata, un ir šī soģu grāmata, kur apskatīts tāds interesants izradzētās tautas attīstības periods pirms monarhijas. Kaut kur 400 gadus. Jā, tā varētu būt. turpinājās. Ir tādi pētījumi. Jā, tā kā tur tas tā varētu būt diezgan ilgi. Viņā nu, ir tādas nu, ne ļoti izteiktas tās daļas, bet varētu tā arī uzskatīt, ka ir pirmā daļa, kur ir tādi, pēc jozos tādi divi ievadi. Jozo arī ir nedaudz pieminēts, un mēs pat viņu varētu uzskatīt par pirmo soļu. Tas ir no pirmās nodaļas līdz trešajai nodaļai, sastai pantam. Divi ievadi, pirmais ievads, otrais, kad lasīsim, tad jau redzēsim tuvāk, kas tur notiek. Un no trešās nodaļas līdz pat 16. nodaļas beigām ir šie soļi un viņu darbība. Un Noslēgumā ir pirms ķēniņa valsts vēl divi tādi stāsti par Mihu un par Benjamiņa cilti. Nu, tiesnešu grāmata, jeb soģu grāmata. Soģis ir mm, tas pats tiesnesis, tikai tas ir tāds latviešu valodā diezgan sens vārds. Tad uh, varu pa papildināt, ka Jā. uh, ebrejiski tas ir uh, tiesnesis šofet, un šuftim tie ir tiesneši. Jā, un ļoti labi, ka mēs jau ejam tālāk, ko par tiesu un tiesāšanu varam pateikt, jo šodien uz katru stūra notiek kaut kāda tiesvedība. Ja kaut kas noticis, jāiet uz tiesu. Un ir vērts pat padomāt, un ja pat ir ebreju valodā, tomēr noskaidrojām, kā tas skan, kas būtībā ir tiesa. Tas ir tāds autoritatīvs spriedums, vērtējums par kādu lietu vai darbību vērtē kvalificētas personas, sauc par tiesnešiem. Šeit arī soģis, tiesnesis, viņu ir iecēlis soģu grāmatā. Mēs redzam, ka pat dievs viņus izredz, dievs ieceļ soģi. Un ko tad soģis dara un arī mūsdienās, ko dara tas tiesnesis? Viņš vērtē personas darbības, atbilstību, vai neatbilstību likumam nosaka sodu. Bet interesanti arī tas, ka e, t, tie sogi, kuri bija e, pēc e, dieva aicinājuma jā, izradzēti, viņi arī glāba tos cilvēkus, jā, kā? Jā, un tur vēl lasot šo tiesnešu grāmatu, mēs redzēsim, ka š, kāpēc arī ir vērts viņu izvēlēties – Tā grāmata ir par mums pašiem, arī par mūsdienu civilizāciju, ar arī par kristietības vēsturi. Cilvēks it kā tiecās uz Dievu, viņš it kā pieņem to, kas ir likumā teikts, kas ir rakstos teikts, ko māca baznīca, bet tad kādā brīdī viņām ir šis kompromiss ar pasauli, kas visu laiku notiek arī izredzēto tautu, jo apkārt ir tie kanāniešu tautas, dažādas tautas, mēs redzēsim arī to uzskaitījumu, kuru paradumi, nu, liekas, nu, tīri neko, nu, kāpēc arī viņus nekopt? Un notiek, kas tad notiek, ka tauta sāk sekot tam, kas ir ļauns, un darīt tā, to, kas kunga acīs ir ļauns, Nu, kā mēs lasām kaut vai tiesnešu 2.11, tad Izrēla bērni darīja to, kas nepatika tam kungam, jo viņi kalpoja bāliem, un viņi atstāja to kungu savu tēvu dievu, kas viņus bija izvedis no Ēģiptes zemes un sekoja citiem dieviem, proti to tautu dieviem, kuras dzīvoja tiem visapkārt. Viņi tos pielūdza, un tā apkaitināja to kungu – un tie atkrita no tā kunga un kalpoja bāliem un aštartēm. Un tālāk 4. Pa, 14. pantā jau Dievs spriež tiesu. Tad tā kunga bardzība iedegās pret Izrēlu, un viņš tos nodeva laupītāju rokās, kas tos aplaupīja. Un viņš tiem lika krist viņa ienaidnieku rokās, kas bija tiem visapkārt, un viņi nespēja vairs noturēties pret saviem ienaidniekiem, un visur, kur tie izgāja cīņās, tā kunga roka bija pret viņiem uz ļaunu vien, kā tas kungs bija piedraudējis, un kā viņš tiem bija ar zvērstu apstiprinājis. Un viņš tos noveda lielās bēdās. Un te varam atcerēties, kā kungs bija piedraudējis, to mēs varam nu, kungs tieši nedraud. Tas nav tā, kā vecāki mums saka, neatnesīsi piecinieku, nedabūsi uh, noskatīties kino un vispār dabūsi ar siksnu. Nē, Dievs ir devis likumu, kā mēs jau to labi zinām, šīs piecas mūzes grāmatas, ja mēs lasītu tagad atpakaļ Levītu grāmatu, jeb trešo mūzes grāmatu – varbūt izdosies arī tā veikli uzšķirt. Tad 26. un 26. nodaļā Levīta grāmatā mēs varētu lasīt garu tekstu, kāda ir svētība par paklausību kunga dotajiem likumiem, jeb dzīves satiksmes noteikumiem, vienkāršāk mēs varētu to teikt, un kāds ir lāsts par nepaklausību. Tur ir gari teksti, kas vēstī par to, ka tauta, kas nepaklausa kungam, tik tiešām nonāks ienaidnieku jūgā, ka būs šie laupītāji, būs bats un posts, bet dieva tiesa atšķirībā no cilvēku tiesām, ja mēs tā skatāmies mūsdienu, uh, Bet krimināla likumu nu, cilvēku tiesa var iespundēt arī uz visu mūžu, bez iespējām uz apžēlošanu. Dievs tomēr dod šo iespēju saukt uz viņu un atgriezties. Un cilvēki novesti lielās bēdās, ja turpinam lasīt tiesnešu grāmatas otrā nodaļā šos interesanto, bet spilgto tekstu – kas paskaidro, kā notiek šī dieva tiesa, un dievs tiesāšanā pat sadarbojas ar cilvēku, to mēs jau tur redzam. 16. pāns. Tad tas kungs iecēla viņiem soģus, kas tos atsvabināja no laupītājiem. Jo soģu grāmatā šis soģis ir arī vadonis, un netik daudz viņš ir jurists, cik viņš, eh, kas eh, to likuma burtu ļoti tur tajā brīdī tas varbūt nebija tik aktuāli, jo vēl norisinājās šīs zemes iekarošana, bet viņš ir vadītājs, kas vada tautu cīņā un arī uzrauga, lai tauta sekotu kunga likumiem. Nu, un arī, ka viņi varēja būt eh, jebkādas, no, jebkādas cilts, tur bija jā, 12 jā. cilts, un arī doma ir tāda, uh, Eh, doma, ka bija vispār 12 sogi, ja? Eh, eh, bija seši lielie un seši... Jā, bet <laughs> te, te šķiet jā. visi nav uzskaitīti. Jā, te un pēc uzska, uzskaiti var, varētu būt tāds Otniels, Ehuts, Šamgars, Baraks, Baraks kopā ar Deboru, ja? Gideons, Tole, Jairs, Jefta, Ipcans, Elons, Addo, Abdons un Simpsons. Un eh, tās cilts ir Dana cilts, Manase, Naftalis, Ašars, Zebulons, Isašars, Manase, Gads, Efraims, Dans, Benjamins, Rubens, Jūda. Ja? Un šitie eh, soļi arī bija tie, kuri, kā mēs jau runājam, izredzēti. Ja? Dievs jā, viņus viņš, viņš aicina dievs izredz. no visiem. Uh, un eh, arī viņi bija uzticīgi, arī var eh, teikt, ka pret viņiem nebija nevienas kritikas, eh, ne, ne, gandrīz vēl ne pat vienu sogi, jā, kaut vai pēc tam, kad mēs lasīsim jau kē, pa kēniņiem, jā, tad mēs varējam arī, varēsim lasīt pa to, ka bija kritiski arī tie autori, tomēr runāja kritiski pat mūsu, pa ebreju kēniņiem, jā. Nu, piemēram, par to pašu saulu, kad arī Jā, par, sa, uh, sauls. par Dāvidu, arī Salamonu, nu bija viņiem <laughs> lielas problēmas pat attiecībās ar Dievu. Bet šeit arī, ja lasām, jau šī pati ieskats tiesneša grāmatas otrajā nodaļā, uh, Tur tiešām nav pieminēts, ka soģi eh, veiktu kādus nodarījumus pret likumu, bet visu laiku tā tauta ceļas un krīt, ceļas un krīt, un dievam izrādās ir milzīga pacietība. 16. pants un tālāk otrā nodaļā. Tad tas kungs iecēla soģus, kas tos atsvabināja no laupītājiem. It kā viss ir kārtībā, tu esi atpestīts no lāpītājiem. Nekā. 17. pantā, bet tie neklausīja ar savi, arī saviem soģiem un netik līdz zinās pakaļ citiem dieviem un pielūdz tos. Ātri tie novērsās no ceļa, pa kuru bija staigājuši viņa tēvi klausīdami tā kunga baušļiem, bet viņi tā nedarīja. Un kad tas kungs iecēla viņiem soģus, tad tas kungs bija ar šiem soģiem un glāba ļaudis un no viņu ienaidniekiem – kamēr soģis dzīvoja. Jo tas kungs par viņiem apžēlojās, kad viņi nopūtās un sūdzējās par tiem, kas viņus apspieda un novāca, nomāca. Bet tiklīdz soģis nomira, tad viņi atkal no jauna atkrita un rīkojās ļaunāk nekā viņa tēvi dzīdamies pakaļ svešiem dieviem un tā tālāk, un neatstājās no ļauniem darbiem. Nu jā, un tad mēs vēl arī varētu izlasīt no atkārtotas, grā, atkārtota likuma grāmatas par to, ka Dievs uzrunā savu tautu. Redzi, šodien es lieku jums priekšā svētību un lāstu. Svētību, ja ievērosiet kunga savu Dieva baušļus, ko es jums šodien pavēlu. Lāstu, ja neklausīsiet kunga savu Dieva baušļiem, novērsieties no no ceļa, ko es jums šodien pavēlu, un sekosiet citiem dieviem, ko jūs nepazīstat. Arī šeit, arī otrajā nodaļā soģu grāmatā, bet eh, desmitajā pantā mazliet pirms, mēs varam lasīt, ka kunga kalps Jozo Nunadēls nomira 110 gadu vecs un tika apbēdīts savā mantojumā novadā. Arī visā šī paudze tika piepulcināti tēviem, un pēc viņiem cēlās cita paudze, kas nepazina kungu, nec arī to darbus, ko viņš bija darījis. Bet tā kā e, paudze nepazina, tad mēs atkal varam lasīt atkārtota likuma grāmatu pa sesto pantu, kur e, Dievs saka savai tautai, kā audzināt savu nākamo paudzi. <laughs> jā, nu klausies <laughs> Izraēlu. Pedagoģijas jautājums. jā, <laughs> klausies Izraēlu un pielūko, ka tu tos pildi likumus, lai tev būtu labi un lai jūs vairotos, jo kungs tavu tevu de, dievs tev ir apsolījis zemi, kur plūs piens un medus – Klausies, Izraēla, kungs mūsu dievs ir viens kungs, mīli kungu savu dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku, lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī, piekodini to saviem dēliem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies, piesien tos par zīmi uz savas rokas, un lai tie ir piesprādzēti tev uz pieres, un raksti tos uz sava nama durvju stenderēm un vārtiem. Paldies! Nu, tieši šis rakstu fragments ļoti labi parāda par tādu līdz mūsdienai dzīvu problēmu, uh, nodot šo ticības mantojumu, šo likumu saprašanu un pildīšanu savai nākamajai paaudzei. Jo redzam, ka eh, visas šīs likuma neievērošana un viss sākas, ka nāk jauna paudze. Tā iepriekšējā iespējams, ka nebija pievērsus tādu uzmanību šīs jaunās paudzes mācīšanai, likuma pildīšanai. Un sekas ir tādas, kā, tādas kādas tās ir. Un, ja mēs mēģinām savilkt kopā, kā ir to dievu un cilvēku tiesu līdz pat laika beigām, jau tuvojoties ievadu noslēgumā, kad tad notika pirmā, pirmais noteikums, pārkāpums un dieva tiesa? Jau, var teikt, radīšanas grāmatā. Trešajā nodaļā. Trešajā nodaļā tieši tā kad otrajā nodaļā bija dots viens vienīgs noteikums, vēlāk arī dekalogs, un izredzētai tautai vēl pat tur bija vesela rindu noteikumu pat 600 pāri. Toreiz bija ļoti viens un vienkāršs. Un uh, Dievs piedāvāja cilvēkam dzīvot pārpilnībā un svētumā no visiem dārzkokiem ēzdams ēt bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi, no tā tu mirdam smirsi. Tad Dievs dod vienu vienīgu noteikumu un nedrīkst ēst no viena vienīga koka. Tur apkārt ir koku pārpilnība. No ļauna un laba atzīšanas koka, nu, kā eksiģēts Bartalamei uzskata, ka tas ir cilvēka uh, vēlme pašam noteikt labu un ļaunu, un tā nu viņš tur to ēda. Un pašiem kļūt par dieviem. Un pašiem kļūt par dieviem. Bet eh, arī ir ļoti interesanta tāda doma, ka ir tie uh, kanānieši un iebusieši, viņi ir kaut kur aptuveni septiņas cilts. Jā. Tikpat... Un uh, tikpat, cik ir uh, septiņi nāvas grēki. Jā. Un viņas it kā, nu, kaut gan tie bija reāli cilvēki un reāli uh, uh, un simbolizē reāls grēkus, kad varētu teikt, ka pat tai cilvēku izvietojumā, tai vēsturē atspoguļojušie uh, dieva raksts, kad tik, tieši pēc šī simboliskā skaitļa mēs kaut ko varam saprast. Un arī, arī kad ienāca Jodzā uh, eh, apsolītajā zemē, uh, Dievs pavēlēja visai tautai, lai vis, bu, uh, visi uh, tie mm, svešas tautas būtu uh, iznīcinātas, izdzītas ārā, bet viņa neklausīja, nepaklausīja Dievu un atstāja tos. Un, Jā, un beigu beigās eh, sāka uh, nu, attīstīties tas, ka sāka pie, eh, pie, pielūgt citus dievus, kananieša dievus un uh, arī kalpot viņiem. Tas bija pa pakāpeniski. Tāda. tāda pakāpeniski tā, kā cilvēks sliktā ieradumā arī pieņa, ieņemas pakāpeniski. Viņiem likās, nu it kā tur nekas nebūs, nu vienreiz es tam zelta teļam vai kam tur paklanīšos. Bet iznāca tas viss ļoti slikti, jau pat sākot, ja mēs atkāpjamies vēl no šīs radīšanas grāmatas. Uh, jo tur ir kā Dievs spriež tiesu. Viņš ir brīdinājis, ka būs sekas. Tad Dievs ir bijis pret cilvēku ļoti godīgs. Un kā tad skan Dieva spriedums, nu viņš kā tiesnesis jau radīšanas grāmatā dod spriedumu. Dievs tas kungs sacīja čūskai, tādēļ, ka tu to esi darījis, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū uz savu vēdru tev būs līst un pīšļu sēst visas savas tautas, visas tavas mūža dienas. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, savu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadraba, sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Šo īso tekstu, kas ietver arī Dieva spriedumu, kas ir jau Atpestījošs spriedums sauc pat par protoevaņģēliju. Tas ir pirms evaņģēlijas. Tā kā dieva, dievs ļauj cilvēkam ciest savas rīcības sekas. Un arī šeit mēs varētu vēl izlasīt no Pāvila vēstules jā. romiešiem, ja, par to, ko mēs runājam, ko nu, vai varam grēkot, ja vairs neesam padoti bauslībai, bet gan žēlastībai. Nē taču, <clears throat> vai tad nezināt, ka nodevuši sevi verdzības klausībā, jūs esat vergi tam, kam paklausāt, vai nu grēkam, kas ved nāvē, vai paklausībai Dievam, kas ved uz taisnību. Bet lai pateicība Dievam, ka reiz būdami grēka vergi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodata – un atbrīvoti no grēka, jūs paklausāt taisnībai. Jūsu cilvēciskā nespēka dēļ es runāju vienkāršā cilvēku valodā. Tāpat kā jūs, ļaunu darīdami, reiz nodevāt savus locekļus kā vergus nešķīstībai un ļaundarbībai, tā tagad nododiet savus locekļus kā vergus taisnībai un uz svētumu. Paldies! Un kā ir iespējams tas, par ko runā apustulis Pāvils? Jo ar ko tad notiek galīgā cilvēces tiesāšana? Jāņa evaņģēlijā 1.17 mēs lasām, jo bauslība ir dota caur mūzu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Tā tad ar viņa ienākšanu – notiek šī, šīs lielas tiesas iesākums, jo Dievs tomēr grib cilvēku atgriezt šajā sākotnējā svētuma stāvoklī. Un kas tad ir teikts par Dievu un viņa tiesu? 3. trešā nodaļa Jāņa evaņģēlijas un 17. pants, varam pat lasīt no 16 jo tā ir Jēzus saruna naktī ar Nikodēmu. Jau var teikt, kāpēc arī naktī mēs par šo simbolu varētu daudz un gari runāt, bet Jēzus saka šim Izrēla mācītājiem, kas lieliski pārzina veco derību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic – ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārda. Un šeit var, <clears throat> varētu izlasīt no eh, pirmās vēstules, Jāņa pirmās vēstules, Es jums esmu rakstīts jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un ļauno jūs esat uzvarējuši. Nemīliet pasauli, nec to, kas pasaulē. Ja kas pasauli mīl, tajā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība – acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tev, bet ir no pasaules, un pasaule paiet un viņas kārība, bet kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi. Paldies! Un par tādu uh, noslēdzošu Dieva tiesu mēs varam lasīt Jāņa atklāsmes grāmatā. Kā tas viss tomēr tiek īstenots par ko, uz ko jau sagatavo gan apustulis Pāvils, mācot cilvēkus staigāt svētumā un taisnībā un nesakot pasaulē, kādu mācību mēs dzirdējam arī Jāņa vēstulē. Un atklāsmes grāmatā 20. nodaļā no 11. panta mēs lasām. Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tanī sēdēja. No viņa vaiga bēga zeme un debesis, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos lielos un mazos stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Un tālāk ir īs teikums, kurš nosaka šo tiesas kritērijus. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Un interesanti tas, ka trešajā nodaļā, jau soļu grāmatā, 9. pantā, Izraēla dēli brēca uz kungu, un kungs lika celties Izraēla dēlu glābējam, kas tos izpestīja Otnielam, Kenaza dēlam, kurš bija Kāleba jaunākais brālis. Paldies! Un ar šo mēs arī varam pabeigts, un jau tur mēs redzējām, dzirdējām, ieskanamies jauno derību. Lika celties glābējam. Un Izraela bērni brēc uz to kungu. Un tas atstāja atklāt jautājumu, ko šodien darīsim mēs. Un pirmais sogis būs Otniels. Jā, par viņu mēs vēl nākamajā reizē nerunāsim, jo drusciņi apskatīsim divus ievadus, kas tad tur īsti notiek un kā Izraela bērni tiek līdz tam, ka jāsauc uz Dievu un viņiem tiek dot, o, diec, dots otnēls. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Anžela. Jūs klausījāties raidījumu cilvēka un dieva tiesa tiesnešu grāmatā.